Բարևձի սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Սեփանակերտում կայացավ գիտաժողով նվիրված հոգեկան առողջության համաշխարային օրվան։ Բարգամներ օրերս Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության հոգեբույժների եւ հոգեբանների հայկական հոգեբուժական ասոցիացիաները կազմակերպեցին գիտաժողով նվիրված հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվան։ Ներկաներին ողջունեց ԼՂ հոգեբույժների եւ հոգեբանների ասոցիացիայի նախագահ Էլֆրիդա Սարոմյանը։ Психическое здоровье остается одной из проблемных сфер как в системе здравоохранения, так и в системе социального обеспечения, просвещения и других систем. Հարգելի ներկաններ, հոգեբաններ, անշուշտ տեղյակ եք, որ 100 միլիոնավոր մարդիկ տարապում են հոգեկան խանգարումներով, ինչն անդրադառնում է նաև նրանց մտերիմների կյանքի վրա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն հոգեկան հիվանդություն ունեցող շատ մարդիկ չեն դիմում բժշկի, վախենալով, որ իրենց հոգեկան հիվանդ կհամարեն։ Нашей ассоциации за прошедшие 12 лет была проведена огромная работа для сохранения и укрепления психического здоровья нашего населения. ԼՂ հոգեբուժների եւ հոգեբանների ասոցիացիայի նախագահը նաեւ համառոտ ամփոփեց իրենց կատարած աշխատանքները։ С 14 по 17 апреля 2011 году а в Ереване состоялся региональный конгресс Всемирной психиатрической ассоциации, где принимали участие психологи нашей ассоциации Ивета Аветисян, Лиана Арзуманян, Зоя Маялян. А 15 апреля на конгрессе состоялась презентация психолога психиатрической службы НКР, представленная мною. Միանվերջին 4 տարիների ընթացքում մեր ասոցիացիան հսկայական աշխատանք է կատարել։ Ասոցիացիայի մեջ ընդգրկված 15 հոգեբանները դիրապետում են իրենց մասնագիտությանը։ Մասնագետները հոգեկան հիվանդությունները բնորոշում են որպես մտածողության, հույզերի, վերահսկողության եւ վարքի լուրջ խանգարում։ Այդպիսի խանգարման դեպքում մարդը հաճախ չի կարողանում նորմալ հաղորդակցվել ուրիշների հետ եւ խախտվում է նրա կյանքի բնականոն ընթացքը։ 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում հրավիրվեց գիտաժողով նվիրված հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվան։ Գիտաժողովի մասնակցում էին նաև մեր հոգեբանները։ Հանդիպումը աշխարհում ճանաչված հոգեբուժների եւ հոգեբանների հետ տվեց ցանկալի արդյունք։ Мы активно сотрудничаем со специалистами реабилитационного центра имени Кокс, потому что на сегодня только там работают специалисты, владеющие техникой проведения работы с категориями детей расстройства аутистического спектра, психологи, լոգոպեդը и врачи։ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը եւս ողջունեց գիտաժողովի մասնակիցներին մաղթելով բեղուն աշխատանք։ Հարգելի գիտաժողովի մասնակիցներ, սիրելի գոլեգաներ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի անունից ուրախ եմ ողջունելու ձեզ համաշխարհային հոգեկան առողջության օրվան նվիրված գիտաժողովին մասնակցության համար։ Ինչպես գիտեք, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան հոկտեմբեր ամիսը հայտարարել է հոգեկան առողջության պահպանման միամսյակ եւ այդ միջոցառումների մեջ մենք շատ ուրախ ենք, որ հնարավորություն ընձեռնվեց մեր ասոցիացիան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հոգեբուժների եւ հոգեբանների ասոցիացիայի հետ մեկտեղ կազմակերպել ներկայիս միջոցառումը։ Ցանկանում եմ ձեզ արդյունավետ աշխատանք, գիտաժողովի աշխատանք։ Հոգեկան առողջության ապահովման հերանեկարները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում այսեր հոգեբան Անահիտ Լալայանի զեկուցման թեման։ Զեկուցման մեջ Տիկին Լալայանը նշեց, որ В современном психологическом словаре понятие психическое здоровье определяется как состояние душевного благополучия. Հոգեկան հիվանդության ախտանիշները իրենց ուժգնությամբ ու տևողությամբ կարող են տարբեր լինել կախված մարդու էությունից, հանգամանքներից եւ հիվանդության տեսակից։ Այդ հիվանդությունը կարող է հարվածել ցանկացած անհատի, անկախ սեռից, տարիքից, ռասայից, կրոնից, կրթությունից եւ ֆինանսական վիճակից։ 20 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստեղծվեց ԼՂ հոգեբույժների եւ հոգեբանների ասոցիացիան։ Այդ տարիների ընթացքում մենք հոգեբաններս բազմաթիվ միջոցառումներ ենք իրականացրել։ Միջոցառումներին հրավիրել ենք նաև հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց հարազատներին, քանի որ հոգեկան խանգարումների բուժումը ծանր ու երկարատև աշխատանք է։ Մասնագետները կարողանում են բուժել հոգեկան խանգարումներից շատերը, հետևաբար առաջին կարևոր քայլը մանրակրկիտ հետազոտություն անցնելն է, իսկ դրա համար կարևոր է լինել հմուտ մասնագետ, ով այդպիսի հիվանդություններ բուժելու փորձ ունի։ Կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ բուժման ընթացքում պետք է հոգեբանը խորհրդատվություններ անցկացնի ընտանիքի անդամների եւ հիվանդի մտերիմների հետ которая на протяжении этих лет расширяла силу своей востребованности и важности, в основном в определенных государственных учреждениях. Զորակոչը որպես հոգեկան հիվանդության հայտնաբերման միջոց հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի զեկուցման թեման այս էր։ Հարգելի գիտաժողովի մասնակիցներ, սույն հետազոտությունը, որ այժմ ես փորձեմ ներկայացնել ձեզ, իրականացվել է Էմպաթիա հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում եւ ներկայացնելուց առաջ ուզում եմ իմ երախտիկը հայտնել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը վերահիշյալ տվյալները մեզ տրամադրելու համար եւ ասել, որ այդ նախարարությունը ոչ միայն զբաղվում է ակտիվ եւ հետաքրքրություն է ներկայացնում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերում, այլ նաեւ բազմաթիվ առողջապահական հարցերում։ Հաշմանդամությունը ընդունված է դիտել որպես բարձ սոցիալ ժողովրդագրական եւ սոցիալ կլինիկական երևույթ, որը միևնույն ժամանակ երկրի ազգաբնակչության առողջության ցայտուն ցուցանիշներից մեկն է։ Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության 2005 թվականի տվյալներով մոլորակի բնակչության մոտ 10%-ը վնասվածքներով, խեղումներով եւ հիվանդություններով պայմանավորված հաշմանդամություն ունի, իսկ 5-ից 7%-ը հաշմանդամության պատճառը հոգեկան խանգարումներն են։ Մեր երկրում ընդհանուր հաշմանդամները կազմում են Արցախի բնակչության 6%-ը, եւ այդ 6%-ի մեջ, թվով մոտ 9000 հաշմանդամների մեջ, մոտ 13% կազմում են հոգեկան հիվանդությունների պատճառով հաշմանդամ դարձած անձիկ։ Հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց շրջանում հաշմանդամության բարձր ցուցանիշը բազմաթիվ այլ գործոնների հետ մեկտեղ ունի նաեւ մի քանի այլ պատճառներ։ Առաջինը դա մասնագետներին դիմելու խարանով պայմանավորված արգելքներն են, այսպես ասած ստիգմայի երևույթը, որը արկա է ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ նախկին խորհրդային միության բազմաթիվ այլ երկրներում։ Խնդիրներից մյուսը մասնագիտական ծառայության հասանելիության արգելքներն են, երբ մարդը այդ ստիգմայի պատճառով կարծես թե արգելքների է հանդիպում ծառայություն դիմելու համար եւ այդ արգելքների վերացնելու պատճառով էր, որ գաղափար ծնվեց ստեղծել էմպաթիա հոգիսոցիալական կարգավորման կենտրոնը, որտեղ նաեւ հոգեբուժական ծառայություններ կիրականացվի։ Մյուս խնդիրներից դա հասարակության եւ լրատվական միջոցների կողմից ընդունված կարծրատիպերի եւ ոչ պաշտված տեղեկատվության երևույթն է, ինչպես նաեւ դեղորայքային բուժման արդիական մոտեցման եւ դեղորայքի հետ առնչվող խնդիրներ, դասակավությունն է, ներկայիս նորագույն դեղորայքի բարձր արժեքը, եւ մասնագետների շարունակական կրթության եւ վերամասնագիտացման սահմանափակ հնարավորությունն է։ Մեր աշխատանքի նպատակն էր ուսումնասիրել աշխատունակության կորստով պայմանավորված հաշմանդամության, հատկապես հոգեկան ոլորտի խանգարումներ ունեցող անձանց սերատարիքային հատկանիշները, խմբերի բաշխվածությունը, ստուգանդությունների եւ մի քանի այլ ասպեկտներ։ Ընտրակը կազմված է ներկայումս լեղահում բնակվող հոգեկան խանգարումների պատճառով հաշմանդամություն ձեռք բերված անձանց 1102 հաշմանդամություն ունեցողների մեջ։ Ընդ որում ուսումնասիրվածների 66%-ը տղամարդիկ են, իսկ 34%-ը կանայք։ Այն դեպքում, երբ հանրապետությունում կանայք ավելի շատ տոկոս են կազմում, քան տղամարդիկ։ Այս ուսումնասիրվածների 66%-ը համարվում են երկրորդ խմբի հաշմանդամ, 19%-ը երրորդ խմբի հաշմանդամ, 8%-ը հաշմանդամ երեխա, իսկ 7%-ը առաջի խմբի հաշմանդամ։ Հաշմանդամների ճնշող մեծամասնությունը 87%-ը անժամկետ հաշմանդամներ են, իսկ մնացածը ժամկետով կամ միջև 18 տարեգր սահմանով։ Ըստ հիվանդությունների տարածվածության, որոնք առաջացրել են հաշմանդամություն, հիվանդությունները ներկայացված են հիվանդությունների միջազգային դասակարգման 10-րդ վերանայված տարբերակով, բաշխվել են հետևյալ կերպ. օրգանական խանգարումներով հաշմանդամների թիվը հասնում է 138-ի, որը կազմում է մոտ 13% հոգեկան եւ վարքի խանգարումներ ֆսիխոակտիվ նյութերի գործածման հետևանքով կազմում է շատ չնչին, որովհետեւ որպես կանոն հոգեկան եւ վարքի խանգարումներ ֆսիխոակտիվ նյութերի գործածման հետևանքով անձիկ չեն կարող հաշմանդամներ ճանաչվել, որովհետեւ դա իրենք են իրենց բերում այդ վիճակին։ Շիզոֆրենիա շիզոտիպային խանգարումներ ունեցող Հիվանդները մեր մոտ կազմում են 357 հաշմանդամներ կամ 32.4%-ը, նևրոտիկ խանգարումներով 1.2%-ը, վարքի խանգարումներ կապված ֆիզիկական եւ ֆիզիոլոգիական խանգարումներով մոտ 1% եւ ակնառու աչքի ընկնող մի տվյալ, որ մեր մոտ հաշմանդամության 50%-ից ավելին կամ 551 հաշմանդամ անց ունեն մտավոր հետամնացություն։ Մնացած խորագրերով հաշմանդամների թիվը եւ բնականաբար տոկոսային արտահայտությունը փոքր է եղել եւ դրանք չեն ներառվել մեր հետազոտության արդյունքներում։ Տվյալներից պարզվում է, որ հաշմանդամություն ձեռք բերած այդ 551 անձիկ մտավոր հետամնացության խորագրով դասակարգված։ Դրանցից 343-ը համարվում են արական սեռի 43-ից մինչև 18 տարեկան հասակը 164-ը, 18-ից մինչև 40 տարեկան եւ 40-ից բարձր 135-ական։ Ելնելով ստացված արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ մտավոր հետամնացության խորագրով դասակարգված հոգեկան հիվանդության հաշմանդամների 50% արտահայտվածությունը կապված է զորակոչային հանձնաժողովների հետազոտությունների հետ։ Այս հանգամանքը հաստատվում է նաև նրանով, որ իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ նույն ընտրակում համապատասխան ցուցանիշները հավասարաչափ են ապահովված։ Իգական սեռի անձիկ, ինչպես նույն տոկոսային արտահայտությամբ տարիքային բոլոր խմբերում ունենում են նույն պատկերը, իսկ արական սեռի մոտ 18 տարեկանի շրջանակներում այդ թիվը կտրուկ աճում է։ Այս շրջանում դիմելիությունը նույնպես մեծանում է զորակոչային տարիքում առական սեռի ներկայացուցիչների մոտ։ Հիվանդները դիմում են համապատասխան մասնագետների ոչ թե իրենց նախաձեռնությամբ, այլ այս կամ այն պարտադիր հետազոտման արդյունքում, որից ամենապարտադիրը զորակոչային տարիքի անձանց հետազոտությունն է։ Կարևորելով այս երևույթի հետագա խորը ուսումնասիրությունը գտնում ենք, որ Անհրաժեշտ է կատարելագործել առողջության առաջնային պահպանման ուղակի ծառայությունները հոգեկան բնույթի խանգարումների վաղ ախտորոշման նպատակով, որտեղ հնարավոր կլինի հայտնաբերել անձանց ու մոտ արդեն ի հայտ են եկել հոգեկան ոլորտի այս կամ այն շեղումները։ Միևնույն ժամանակ գտնում ենք, որ պետք է մեծ ուշադրություն հատկացնել զորակոչային հանձնաժողովներում, հատկապես հոգեկան խնդիրներ ունեցող պատանիների համալիր եւ հստակեցված փորձակնությանը, սկսած առաջին կցագրումից մինչեւ զոր ստորակոչային հանձնաժողովը, որովհետև ինչպես գիտենք, մտավոր հետամնացությունը չի կարող զարգանալ ինչ որ տարիքից սկսած, դա բնածին հիվանդություն է եւ եթե 18 տարեկանում մենք ունենք այդպիսի բարձր ցուցանիշ, նշանակում է 0-ից 4 տարեկանում նույնպես ունենք այդպիսի բարձր ցուցանիշ։ Եթե քաղաք Ստեփանակերտում Արևիկ մանկական բուժմիավորման միջոցով միջև 18 տարեկան հոգեկան խանգարում ունեցող անձիկ գտնվում են որոշակի հսկողության տակ, այդ գործառույթը այս կամ այն կերպ իրականացվում է, ապա շրջաններում այս գործառույթները գտնվում են վատար վիճակում եւ կարիք ունեն ուժեղացնելու Ունենք մենք հիվանդներ շրջաններից, որոնք չեն հայտնաբերվում ամբողջ ընթացքում, քանի որ նրանց մոտ այդ հոգեկան հիվանդությունը այնպիսի ակնառու ծանր վիճակում է եւ զորակոչային հանձնաժողովներն էլ կարծես թե այս կայն կերպ լուծում են այդ հարցը եւ այդ անձը պատանին ընդհանրապես չի հայտնվում հոգեբուժական դիսպանսերում, եթե դրան գումարվում են նաեւ որևէ ավելի արտահայտված այլ հիմնականում նյարդաբանական խնդիրներ, ապա այդպիսի հիվանդներ ընդհանրապես չեն հայտնվում հոգեբուժների ծրագրերի տեսադաշտում չեն ստանում հոգեբուժական խնդիրներ եւ հաջորդ հետազոտությունը, որը կարող է այդ հիվանդների մոտ ի հայտ գալ, դա եթե որևէ իրավական խախտում կատարելուց հետո անհրաժեշտություն է առաջանում դատահոգեբուժական փորձակնություն նշանակելու։ Կարծում եմ, որ մեր հետազոտությունը հետաքրքրություն կառաջացնի նաև ԼՂՀ հոկեբուժների եւ հոկեբանների ասոցիացիայի մոտ եւ վերջիններս իրենց գործուն մասնակցությունը կունենան եւ ինչպես նաև իրենց օգնությունը կտրամադրեն, որպես երկրում ոլորտը վերահսկող եւ իրականացնող ամենաբարձր մարմին իրենց գործուն աջակցությունը եւ օգնությունը կցուցաբերեն վերոհիշալ խնդրի լուծմանը Ավելացնենք նաև, որ հոկտեմբերը հայտարարված է որպես հոգեկան առողջության պահպանման միամսյակ, ինչ միջոցառումներ կիրականացնեն նշված ասոցիացիաները։ Գիտաժողով նվիրված հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվան։ Երբ դուք ողջունեցիք ներկաներին, նշեցիք, որ հայտարարված է հոկտեմբեր ամսում ինչ։ Հոգեկան առողջության պահպանման միամսյակը հայտարարվել է հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի կողմից, որի խորհրդի անդամ հանդիսանում եմ ես, եւ այդ միամսյակի շրջանակներում նախատեսված էր նաեւ այսօրվա իրականացվող գիտաժողովը, որը նույնպես ուղղված է հոգեկան առողջության պահպանմանը։ Ընդհանրապես հանրապետություններում երկու ու հոգեկան առողջությունը պետք է լինի բարձր ուշադրության ներքո, որովհետև դա ոչ միայն հոգեբուժների եւ հոգեբանների խնդիր է, այլև ողջ հանրապետության պատկան մարմինների եւ համապատասխան մասնագետների խնդիր է։ Գիտաժողովի մասնակցում էին Արցախի հոկեբանները։ Ես որպես հայկական հոկեբուժական ասոցիացիայի անդամ իմ մասնակցությունը ունենում եմ Արցախում տեղի ունեցող միջոցառումներին, քանի որ միամսյակի շրջանակներում եւ այսօր հենց հոկեական առողջության օրն է մեր ասոցիացիայի տարբեր մասնագետներ Հայաստանի տարբեր շրջաններում եւ արտերկրում իրականացնում են միջոցառումներ։ Բարեկամներ դուք լսեցիք հաղորդում գիտաժողով նվիրված հոգեկան առողջության համաշխարային օրվան թեմայով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Ռոքսոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։